Tyd vir praat saam hier op RSG. Goeiemôre, baie baie welkom by die program. Dis nou so 8 minute oor 8. As jy nog 'n lekker wakker is nie, man, maak 'n plan want vanoggend se program wil jy nou regtig luister. Ek dink persoonlik op die oomblik vir nou en vir die toekoms is dit die beste Kersgeskenk wat ek vir jou kan gee. Jou lewe gaan nie dieselfde wees nie jy weet as jy kyk na die verkiesing by Mangaung en jy kyk die fokus op leierskap en hoe ons die kaptein van ons lewens moet wees en weet wat ons wil doen en waarheen ons gaan en hoe ons daarheen wil kom, dan het jy nie altyd die vaardighede om dit te doen nie. Maar vanoggend gaan ek vir jou 'n bietjie rigting gee, wel nie ek nie, my gas gaan, want hy praat oor die toekoms en hy praat oor wat die toekoms verlang as ons praat oor leierskap. My gas vanoggend is Mani Bosman. Hy is die stigter en uitvoerende bestuurder van Strategic Leadership Institute. Hulle is in Pretoria, maar Mani reis gereeld en bied verskeie werkswinkels aan oor hierdie onderwerp. Ons gaan nou-nou daarby kom. So ek gaan vir jou geleentheid gee om eers te luister na hoe hy dit verwoord en jouself kan opmeet of jy dit het en as jy dit nie het nie, hoe jy dit gaan kry. Baie baie welkom by Praat saam. Dankie dat jy van Pretoria af ingery het. Ja, dankie baie, dankie Lenet, dit is vir my lekker om hier te wees en môre aan die luisteraars ook en ek hoop ons gaan vanoggend uh, lekker saam kuier. Ek dink ons gaan ons gaan jy jy sien en ons het al gepraat oor wat die verwikkelinge by Mangaung en die die klem wat daar geplaas word op leierskap hmm. en hoe leiers en die kwaliteit leier die organisasie of maatskappy vorentoe moet neem. Absoluut. Waarom is daar die laaste ruk soveel klem op leierskap? En wat is die verskil tussen leierskap en bestuur? Want mense verwar dit baie dikwels. Ja, ja, nee, dis 'n goeie vraag. Die die wat baie mense nie verstaan nie, miskien moet ek so 'n bietjie agtergrond gee. Baie mense nie verstaan nie is dat ons leef vandag in seker een van die mees opwindende tye ehm um, wel, definitief in die onlangse geskiedenis. Mm. Ehm um, as mens so 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis dan was dan die dan die mensdom deur 3 groot revolusies gegaan in die verlede. Daar was die landbourevolusie en daar was die drukkersrevolusie en daar was die industriële revolusie. En hierdie drie revolusies het basies die die hele manier hoe ons geleef het radikaal verander. Hm. Heeltemal verander. As jy nou in besonder daar ingaan, as jy nou verstaan wat dit alles teweeggebring het. En vandag leef ons in wat baie beskou as die vierde groot revolusie. Dis die tegnologiese revolusie. En hierdie hierdie tegnologiese revolusie, die impak daarvan, die ouens wat nou wat hier goed bestudeer, Ehm um, reken die impak van hierdie revolusie waar ons nou in die vroeë stadium is, ehm um, gaan baie groter wees as die gesamentlike impak van die vorige drie revolusies. So dis die tyd waarin ons nou leef. Ons ons in 'n tyd nou as jy as jy 'n bietjie kyk wat dit wat dit dryf, ehm um, in die verlede deur die geskiedenis is verandering was verandering altyd 'n stadige voorspelbare lineêre proses. Hmm. Wanneer een ding het gelei tot 'n volgende ding, het gelei tot 'n volgende ding. Ehm um, uit 'n leierskapperspektief of jy nou 'n bestuurder van 'n of 'n eienaar van 'n maatskappy of 'n of 'n organisasie was, um, kon jy basies gebruik die inligting wat in die, of, of of jy kon of, die, die manier wat jy bestuur ja. kon jy baseer op dit wat in die verlede gebeur het. Dit so, was voorspelbaar, want daar was 'n patroon. Absoluut. So so so jy kon kyk na wat het gister gewerk en wat werk vandag en op grond daarvan met so 'n bietjie aanpassing mm. uh hier en daar kon jy kon jy bepaal wat gaan môre werk en en in so stadige veranderinge rust veranderende rustige uh omgewing kon jy staat maak op bestuur. Nou bestuur dan uh kortweg is is om stelsels en strukture in plek te hou. Mm. So dit het gewerk in die verlede en dit het, dit was as jy weet so as jy uit, uitgevind het wat werk in jou industrie of in jou omgewing uh, en jy daai resep reg dan kon jy sorg dat die ouens doen wat hulle moet doen, mm. jou mense doen wat hulle moet doen en jy doen wat jy moet doen en en dinge kon aangaan. Maar jy weet daar is nog sekere mense wat dit oh, nog steeds so doen. O, oh, absoluut. En en en as jy nou kyk na na 2008 met die met die wêreldresessie van die groot maatskappye wat vir 100 jaar en meer suksesvol was, het seer gekry, erg seer gekry presies omdat hulle daai <laughs> op hulle nog daai daai benadering gehad het. Mm. Weet hulle was suksesvol as jy dink aan um, ja, van die groot van die groot ouens. Um, ja, hulle hulle hulle hulle vir 100 jaar was hulle suksesvol. Hulle was top Forbes top 100 maatskappye en hulle is wêreldwyd gereken as die leiers en en die fout wat hulle gemaak het is om nie besef dat ons skielik sit ons in 'n situasie waar verandering nou die konstante geword het. Hmm. Is dit die feit dat ons in 'n inligtingseera is ja. wat dit grootliks gedryf het dan? Absoluut. Die eh, die die die, die kombinasie van of die integrasie van van tegnologie en kommunikasie tegnologie tegnologie hmm. spesifiek die die internet en alles wat het, wat het, eh, wat waarmee saamkom ehm um, het, het beteken dat dat in ons tyd daar word 'n nuwe inligting geskep, nuwe tegnologie geskep. Die twee vul mekaar aan. Dis so, ek mm. weet dis 'n sneeubal effek. Ehm um, Rykers wel wat wat seker een van die wel, seker die grootste toekomskundige ehm um, van ons tyd is, reken volgens hulle volgens hulle beraminge dat ons in die 21ste eeu as jy nou kyk hoe hoe verandering in die verlede plaasgevind het, die spoed van verandering. Mm dat ons in die 21ste eeu teen die huidige spoed van verandering uh, omtrent dieselfde hoeveelheid verandering gaan beleef as wat as wat mens normaalweg of wat die mens normaalweg in 20000 jaar sou beleef. So skielik mm. in in 100 jaar is ons en ons is in die vroeë stadium van hierdie van hierdie verskriklike mm. tyd van verandering. So so skielik beleef vind die mens homself in 'n in 'n situasie waar alles die heeltyd verander. Maar nou luister ek na jou En ek vra myself af, hoe pas ek dan in in hierdie veranderende wêreld? Gaan wat die vaardighede wat ek het, dit wat ek kan glo, hoe relevant gaan dit vir my wees nog ja. in die ja. toekoms om te verseker ek het 'n werk, ek het 'n kry 'n salaris ja. dat my lewe Die Engels praat heeltyd van my life matters. Dat dit yeah. is ja. wat ons deesdae dryf, daardie sielsfilosofie van ek wil hê dit moet saak maak. Ja. Yeah. Ek dink 'n groot, ek dink belangrik vir 'n vir 'n individu, maar ook uit 'n leiersperspektief is om in hierdie tyd te onderskei tussen waardes en mediums. Met ander woorde, wat ek wat werklik vir my belangrik is. As ek nou as ek nou 'n voorbeeld 'n vriend van my Dries Lombard het altyd die voorbeeld gebruik van van 'n kind, as jy 'n kind leer om sy om sy <laughs> voor oor die higiene. Mm. Jy leer die kind die waarde van die higiene. Hy moet hom skoon nou, hy moet hom was uh, elke aand. Maar nou gaan kamp jy en dan kom die kind by jou en sê, "Pa, ons hoef nou nie ons hoef nie met te bad, ons kan nie was nie want ons is daar is nie was nie 'n bad nie." So die waarde, hy verwar die medium, maar die en die en die, en die waarde. Maar as jy hom nou verleer, jy kan nog steeds skoon en nou gaan jy net 'n waslapie in 'n bak gebruik, <laughs> maar jy gaan nog steeds ja. jy gaan nog steeds die waarde, ja. so jy gaan 'n ander medium gebruik, maar jy gaan die waarde van die higiene nog steeds toepas. Dit is nog steeds die kern, jy pas hom aan. Jy gaan jy pas hom aan. Maar nou as jy nou om net terug te kom by die by die tyd van verandering, net die, die om terug te kom by jou vraag oor oor die verskil tussen bestuur en en leierskap. Ehm um, soos ek gesê het, in hierdie tyd of in die verlede waar ons stadige lineêre ehm um, voorspelbare verandering beleef het, kon 'n mens bestuur. Maar skielik vind ons onsself in 'n krisis en ek en ek praat sê vir ons, dan praat ek van van die grootste maatskappye in die wêreld tot die klein ouetjie op die klein dorp. Want skielik is daar soveel voortdurende alles verander. Voortdurende konstante verandering. Um, en in sulke omstandighede is waar leierskap krities eh, 'n kritiese suksesfaktor geword het. So so waar jy heeltyd verandering leierskap en dis dis dis die dis die dis die kernverskil tussen leierskap en bestuur. Hmm. Bestuur is stelsels en en en struktuurgedrewe terwyl leierskap is is verandering gedrewe, gefokus op verandering. So in hierdie tyd op op politieke vlak en op eh, korporatiewe uh, vlak en op by klein vlak, persoonlike mm. vlak, mm. het ons leierskap nodig, mense nodig wat mm. verandering verstaan. Um, ek ek dink baie keer en ek soek nog 'n beter beeld daaraan. Ek dink baie keer in hierdie tyd die die die vermoë wat 'n leier nodig het, ehm um, is dit dit iets te doen met daai met 'n trapsiekie se se se vermoë om op twee plekke gelyk te fokus. Weer een oog kan vorentoe kyk en een oog <laughs> en ek dink baie keer aan die die verkleer mannetjie se oog was so die hele tyd dra. Ja, yes, so die een oog, die een oog kyk vorentoe en kyk op die toekoms want want dis belangrik om te verstaan wat gaan verander en waar waar waarheen ons op pad so die so die visie wat waarheen wil ek gaan? Ehm um, en die ander oog op my mense want want dit is dit is 'n dit is 'n kritieke deel van van van leierskap is om mense deur hierdie veranderinge deur hierdie uh, proses te vat maar nog steeds die oog op die op die visie te hou nog steeds jy weet in die reg in die regte rigting mm om ehm, vorentoe te beweeg. Ons praat veraloggend oor leierskap, die verskil tussen leierskap en bestuur, maar die soort vaardighede wat jy nodig het om die toekoms te omarm en toekoms in te gaan en te weet jy gaan staande bly. Baie maatskappye soos uh, eh, Manny Bosman gesê het, het gefou as jy kyk na die resessie sedert 2008, waar is hulle nou? Waar is daardie leiers binne jou maatskappy, binne jou gemeenskap wat jy gedink het, gedink het die ou nee man, hierdie man gaan mos staande bly of die vrou gaan staande bly en tog het hulle nie. Wat het jy nodig om die toekoms te laat werk? 089104553. Maak dit reg er op ons webblad www.rsg.co.za. SMS na 33343. Elke SMS kos jou R1.50 en jy kan my gerus op tweet by Lenet Francis 1. Ons het bietjie geraak nou aan wat die klemverskuiwings was, die verskillende revolusies, die soort vaardighede wat jy benodig het. En nou staan ons waar ons nou staan as jy nou in die toekoms kyk sê jy neuro leierskap speel 'n kardinale rol maar wat is dit nou Ja Lenet um, ek ek vind dit is nogal interessant dat in 'n tyd jy's in 'n tyd waar leierskap so krities absolute belangrike faktor mm. geword het um, kom die wetenskap en vir die eerste keer, ek dink vir die eerste keer in die in die geskiedenis van die van die menslike wetenskappe, gee die wetenskap, die natuurwetenskappe vir ons 'n fondasie uh, wat ons leierskap na 'n volgende vlak neem. Dit is waar neuroleierskap gaan. Neuroleierskap um, is eintlik 'n wel 'n afdeling van 'n groter uh ontluikende as ek dit is die regte mm. woord is um beweging of of of, of veld eintlik. Uh Ehm um, ek hoor van sociaal, beweging. Ja, ja, dit kan eintlik 'n beweging, hooplik ja. sal dit beweging veroorsaak. Ehm um, maar maar 'n veld van van soos wat wat waarvan ons waarna verwys word as sosiale neurowetenskap. Nou neurowetenskap is die wetenskap van die senuweestelsel. So neurowetenskaplikes uh al vir baie vir 'n paar dekades gebruik verskillende metodes om om die menslike en diere se eh, te ontsluit, né? Nee. Ja, se se se senuweestelsel te bestudeer. En die brein is nou die al van die saak die die die die kern van die van die senuweestelsel. So hulle bestudeer studeer die brein gebruik verskillende ehm um, metodes, uh, eh, MRI scans en fMRI scans en PET scans. Jy lê ag in sel studies hmm. en en hier nou, wat moet dit nou sê eintlik? Hulle kyk basies na wel in die verlede het hulle gekyk na wat gebeur in 'n siek brein? Wat gebeur in 'n brein wat seer gekry het? Wat gebeur in 'n brein wat 'n wat 'n uh, jy weet een of ander afwyking, een of ander probleem het? Mm -hmm. Maar in die afgelope dekade of so het het, het, het baie neurowetenskaplikes begin kyk na die gesonde brein en en gekyk wat wat gebeur in ons brein as ons nou as ons in 'n sosiale omgewing byvoorbeeld met mekaar interaksie het as ons ja. as ons hier gesit en gesels ja, so ek ja. al 'n scanner op my kop sit en kyk jy weet as ons gesels wat gebeur watse dele van my brein word word geaktiveer So hulle kyk na die brein en in in in in in wat weet kyk wat se dele wat se path uh, ja. netwerke word word aangeskakel Gevorm, ja. as as jy sekere dinge beleef as jy mm. kwaad is of as jy eh, hartseer is of as jy uh, tussen 'n groot groep mense is of weet in, in verskillende en en daaruit het ongelooflike interessante uh dinge na vore gekom en hy sê ek, ek moet eintlik nie verlede praat maar dit is nou besig om te gebeur is 'n nuwe ontleikende soos ons gesê het um veld en wat hulle daarin gevind het en dis 'n dis 'n so ek gaan oor 'n neute dop vir probeer net net net 'n skets gee van van van waar ons is op hierdie stadium wat ons wat wat wat wat hulle daar uitgevind het die, die, die navorsing in, in neurowetenskap is dat die mens basies die brein is basies 'n 'n sosiale orgaan mm die brein werk op 'n in 'n sosiale uh eh, e, voor voor enigiets anders is, is die brein besig om jou oorlewing in die sosiale omgewing um ehm, te verseker. OK. Um ehm, ons het vir baie jare almal meeste meeste luisteraars sal ook bekend wees met die met die oorlewingsdrang. Ons het baie gepraat van die oorlewingsdrang. Um ouens het beskryf as die as die veg of vlug uh reaksie. Nou nou die oorlewingsdrang kortweg kom maar op neer dat wanneer um 'n mens 'n sekere eh, stimulus teekom. Met ander woorde, as jy iets sien, dan wel van die eerste keer vandat jy vandat jy 'n kind is, dan etiketeer jou brein as te ware ehm um, <laughs> elke ding as as iewe uh, eh, goed uh, of goed of of sleg, mm. as as 'n bedreiging of as 'n uh, eh, as 'n beloning. So so so vandat jy op jy het klein dogtertjie was net die eerste keer Romeis gesien en geproe, het jou brein geproe, waar jou brein geproe, jy het geproe, dis lekker <laughs> en jou brein het vir hom 'n labeltjie etiket yeah. Ja. opgesit. Uh dis iets goeds, dis iets waarmee jy wil engage, wat jy okay. wil wil jy vat. Aan die ander kant, as jy toe jy iewers op 'n koel getrap het, Um, en jy die pyn gevoel of dalk het dit jou mm. jou ouers vir jou gesê moenie aan die vuur vat nie het jou brein dit geïdentifiseer as 'n moontlike gevaar en vir die vir die res van jou lewe gaan jou brein jou beskerm teen daai gevaar. Met ander woorde, as jy nou hierso uitstap en en uit die ateljee uit en daar lê 'n groot slang op die vloer, gaan jy nie dink uh weet wat moet ek hmm. nou maak? Hoe, ekskuus om jou yes. te onderbreek. Ek wil nou kry vir jou hier waar waar ons nou sit en vandag. Hoe gaan dit wat die brein my geleer het, die assosiasies wat die mm. brein gemaak het en die koneksies, hoe help dit my of hoe bestuur dit my in 'n werksomgewing of vir die toekoms? die hele tyd. Die hele tyd. Wat wat wat wat wat gebeur as as ek as ek net hierdie dit net mooi vir jou kan ehm um, verduidelik. Wat gebeur is ons my brein etiketeer alles as as 'n bedreiging of as 'n beloning. OK? Is goed of sleg. So as ek as ek uit as ek uitstap en ek kom 'n gevaar ek sien 'n slang daar op hier, sien 'n slang daar op die vloer lê. Gaan nie dink wat wil jy doen? Jy gaan onmiddellik reageer. OK? Jy gaan onmiddellik terugspring. Nou daai terugspring, daai wegspring, daai onttrekking mm. van daai flight um reaksie is 'n is 'n outomatiese neurologiese reaksie. Dit is mm. belangrik om dit te verstaan. Dis nie mm. iets waaroor jy dink is iets mm. waaroor jy beheer het nie. Jy onttrek outomaties instinktief. Mm. Nou wat neuroscience al oor 'n paar jaar uitgevind het en dis die dis die dis seker die die wow ding hierso. Dis die <laughs> dis regtig die uh, iets iets redelik radikaals en en ook in 'n leierskap en in 'n interaksie as jy vra nou oor die werk werkomgewing. Mm. Um is dat dieselfde neurologiese reaksies, dieselfde neurologiese prosesse, daai geautomatiseerde prosesse wat geaktiveer word as ek 'n leeu teekom of 'n slang teekom of 'n of 'n koel vat. Daai selfde prosesse word geaktiveer in die sosiale omgewing. So waar ons met mekaar hier saam praat, dieselfde dieselfde reaksies word hier geaktiveer. Presies dieselfde neurologiese um ehm, pathways, die, ja. die die word word word word hier geaktiveer waar jy in 'n werksituasie waar jy as 'n baas met jou mense praat, daar by die huis waar jy met jou man of jou vrou of jou kinders praat, uh, daar waar jy in die winkel rondstap uh, en met iemand by iemand iets koop. So die, so presies daai selfde uh, uh reaksies word word hier geaktiveer. En nou begin jy nou begin dink aan die implikasies daarvan uit 'n leiersperspektief. Ons as leiers kan kan deur ons optrede Ehm um, daai fight of flight, daai veg of vlug. In mense om in mense die ja. hele tyd wakker maak. So nou is daar twee goed. Jy kan of die jy kan of die engage die die ehm um, die die beweeg nader ja. vat dit is iets goeds outomatiese reaksie losmaak of wegstoot. jy kan die wegstoot, jy kan die vlug weg eh, eh, reaksie mm. ehm eh, mm. um, uh, trigger uh, mm. weet aan die mm. gang sit. En nou wat wat wat wat wat belangrik is ook <laughs> daarvan is ehm um, dat wanneer 'n mens in hierdie veg of vlug ehm uh, reaksie toestand is. En ek en ek sal nou net so 'n bietjie oor die meer detail verduidelik oor die oor die presiese neurologiese en um, pad wat daar daar plaas maar wanneer in daai toestand is wanneer jy wegspring of wanneer jy onttrek wanneer jou brein daai geautomatiseerde mm, weet hierdie gevaar kom mm. weg um ding proses aan die gang sit wat dan gebeur is dat jou vermoë om optimaal te funksioneer vat 'n ernstige duik So so so die deel van jou brein en as jy nou jou so 'n bietjie dink aan die brein, meeste van ons het 'n idee hoe lyk like die brein. As jy dink aan 'n prentjie van die brein, aan die voorste buitenste deel van jou brein is 'n is 'n gedeelte ehm um, wat wat ken wat hulle wat, wat, wat ons verwys is die as die prefrontal die prefrontale korteks die prefrontal korteks mm. en die prefrontale korteks is basies die deel van die brein wat waar jy bewuslike denke dis jou bewussyn lê daar jou bewuslike denke Eh, vind daar plaas. Met ander woorde, um, om om goeie eh, besluite te neem, om om te onthou. In Afrikaans sit ons bietjie met on, uh, memory memorize en, en remember. Ja, mm. geheue en om, om, om inligting te stoor, um, om kreatief te dink, uh, om te kommunikeer om jou emosies te beheer, om jou impulse te beheer. Dit alles is bewuslike aksies wat hier in hierdie prefrontale, hierdie voorste buitenste deel van jou brein mm. ehm um, gebeur. Nou die prefrontale korteks is 'n baie is 'n deel van jou brein wat baie energie gebruik. Dis die, dis die deel van die brein ehm um, wat die meeste energie gebruik om om hierdie bewuslike denke, dis ook wat jou moeg maak om te mm. studeer en moeg maak om te fokus en loop, mm. weet, want want dit gebeur alles in hierdie prefrontale korteks en hy trek 'n klomp energie. Maar wanneer die wanneer die 'n uh, veg of vlug reaksie geaktiveer word. Wat dan gebeur is ehm um, en, en net om so die die die die die, die werking daarvan so vinnig te verstaan, daar's daar's twee klein deeltjies, wel, daar's 'n ander deel van jou brein, die limbiese stelsel, die limbiese brein wat basies die emosie, die emosionele deel van die brein is. En in die limbiese stelsel is daar twee skinnige orgaantjies, maar twee deeltjies van die ehm um, van die limbiese stelsel, die amygdala. Ja. Wat wat basies as 'n as 'n as 'n alarm dien. En die amygdala aktiveer hierdie veg of vlug sindroom. En die oomblik as ek met ander woorde as ek nou hierdie gevaar sien, ja, die amygdala aktiveer die veg of vlug sindroom, wat gebeur is my die energie ehm um, in die werking van my prefrontale korteks word onmiddellik onttrek. So my vermoë nou om om om regte planne te maak om reg te kommunikeer, om antwoorde te gee. Dink nou aan 'n werksituasie waar jy by 'n vergadering sit en die baas kom by jou sê: "Waarom het jy nie dit gedoen nie?" Mm. <laughs> Wat gebeur? Onmiddellik veg of vlug. En onmiddellik energie onttrek uit jou prefrontale korteks want jou liggaam is nou gereed om te vlug, mm. gereed om te onttrek. En en en jou en jou vermoë om antwoorde te gee. Nou later dink jy nou maar hoekom het ek kon nou nie vir hom dit gesê nie? Ja. Yeah. Jy daai daai daai ja. yeah. situasie of jy word kwaad nie, doen iets ou raai voor jou in verkeer en jy reageer op 'n manier en dink later hoe het ek so reageer? Maar nou sien nou sien nou sien die luisteraars en wonder hulle luister na die gesprek en en wonder nou hoe help dit my in my werk of hoe help dit my om dit te weet in my lewe? Ja. So so dit is wat jy moet beantwoord as ons nou terugkom van die breek van well, ek meen hoekom moet ek nou weet van die prekonteks en my brein blerk so hoekom is dit vir my belangrik? Hoe baat dit my in my lewe en my besluitneming? en vir my om 'n leier te wees. Ja. Ons gesels veraloggend met Mani Bosman, hy stigter en uitvoerende bestuurder van Strategic Leadership Institute. Hulle is daar in Pretoria en ons praat oor die vaardighede wat jy nodig het vir die toekoms. As jy nou praat van leierskap en jy wil daardie vaardighede van jou verfyn, sê hy, neuroleierskap is een van daardie nuwe velde, kom ons noem dit 'n beweging wat jy moet verstaan om te kan beter beplan. Hier skryf Piet van Stormsvlei, leier word gebore, jy skop hom of haar nie agter elke bos uit nie. As jy 'n eh, leier is, kan jy maklik bestuur. Die twee gaan dan saam. Nog 'n uh, eh, SMS van SP wat sê bestuur en leierskap is ewe belangrik vir beskawing. Oormense en diere het dit nie. Dankie vir daardie SMS by 3343. Elke SMS kos jou R1.50. Hier's nog 'n een, 'n goeie leier het deursettingsvermoë nodig reg om gereeld dinge om jou te verander en nuwe dinge te implementeer. Luister wat jou kliënte wil hê. Uh groete. Dis Lee van Jeffreys Bay. Dankie groete ook aan jou Lee. Wag of eh, Gerrit se so oproep neem en dan gaan ek weer vir jou vra hoekom moet ons al hierdie goed van die brein verstaan en hoe beïnvloed dit dan ons leierskapsvermoëns of vaardighede? Gerrit, dankie dat jy gebel het môre. Môre net, dis uh, Gerrit hier van die Boland ja. in die mooi Parel. Mm. Jou vraag is hoe help dit mense in jou werk en op besluitneming in die sosiale lewe? Ek wil weet uh, die amadula waarvan hy praat. Ek het gelees iewers dit werk 80000 keer vinniger jou veg en vlug. Reageer hy as wat jou ehm um, jou hippocampus of jou prefrontale kortekse werk en dan hoe jou denkende brein. Daai amadula werk blykbaar 80000 keer vinniger. Nou wil ek graag weet, as jy nou leer Eh, sekering aangeleer van kleinsaak in die onbewus bewuslike lewe um, van seentjie tyd nou af as jy nou soos hulle gesê te vloermoer gooi. Mm. En jy het nou sekere uh, eh, gedragswyse aangeleer. Ja. Hoe gaan jy dit dan as dit jou onderbewussin is, uh, eh, bewussin is om dit mm. uit te skakel as jy 'n nou groot mens is om daai amedula te onderdruk of te neutraliseer? om nie meer dieselfde veg en vlug te hê as wat jy toe jy nou klein seentjie was nie. Ehm mm, mm. um, om dan nou uh, meer dan denkend uh, uh, in 'n in 'n krisissituasie meer rustig en denkend en uh, meer met jou ehm um, hippocampus of jou prefrontale korteks denkende brein rustige ding oor te dink mm. en so aan om daai Amadila werking uit te skakel. Ja, as amper soos as wanneer jy met 'n rekenaar werk, die overdrive, jy moet hom nou half herskryf. Dis hy. Ja. En hoe gaan jy dit doen? Hmm. Dan ja. baie interessant. Dankie, dankie vir die ehm um, vir die bydrae Gerrit. Eh, gaan jy verder by die radio luister asseblief, nê? Nee. Totsiens. Dankie totsiens. Ja ja, dis nou interessant. Ja, ja, nee, baie Gerard, baie dankie. Dis 'n dis 'n baie relevante vraag en dis eintlik die belangrike vraag wat jy daar gevra het. Hoe hoe moet ons jouself te verander? Want daar's twee aspekte om om te reageer op jou vraag vroeër, ehm, mm. Lenet. Uh wat nou hiervan? Wat wat beteken dit vir my? Daar's twee aspekte. Die een is neurowetenskap gee ons insig in wat gebeur in my eie brein. So dit gee my insig in my eie reaksie. So wanneer ek nou kyk hoe ek reageer in 'n sosiale omgewing en mense reageer op mense reageer teenoor my op 'n eh, spesifieke manier, tree teenoor my op 'n sekere manier, wanneer word hierdie veg of vlug ge geaktiveer en hoe wil ek dit bestuur? wat hulle kan doen en so, so Gerard baie baie goeie voorbeeld het hy noem as jy nou 'n klein seentjie is en jy gooi nou hierdie vloermoere um en en, en nou tree jy om jy kom maar mee weg en dit raak deel van jou outomatiese um reaksie jou ja. respons op op ja. op gebeure. Um die goeie nuus is dat dat die ou uh, geloof of die ou siening dat 'n brein hierso as jy as jy in jou laat tiener jare kom dat jou brein dan stagneer, dat jou brein dan dieselfde bly eh, gevorm is en breinselle groei nie en so voort en so voort dat dit absoluut nie die waarheid is nie. So jy gaan jou brein soos jy ouer word nuwe patrone leer wat nuwe reaksies uitlok. En dis jou keuse. Jy gaan nie noodwendig nie, maar jy as jy dit doelbewus doen, daar's 'n paar daar's 'n paar maniere hoe jy kan verander. En en en ek vereenvoudig eintlik 'n baie <laughs> baie ingewikkelde proses. Ehm um, as 'n paar maniere wat jou kan laat verander. Een is om doelbewus te besluit ek wil verander. So ek wil nie meer so optree nie. Ek wil nie meer op daai manier reageer nie. Ehm um, 'n ander is baie keer wanneer 'n mens 'n regtige 'n lewensveranderende traumatiese dikwels belewenis weet deurgaan. Iets iets wat iets radikaals het met jou gebeur en en en as jy <laughs> volgende dag wakker word of jy kom by die hospitaal. Soos byvoorbeeld ook jy verloor jou maatskappy. Ja. So iets kan ook en en en en so en dan begin jy word jy gedwing om anders te dink. Jou omstandighede, jou omgewing verander. Dis nog ja. iets wat so so so ons praat van van in die neurowetenskap praat hulle van van uh, neuroplasticity. Ek ek is nie seker wat die Afrikaans daarvoor sou wees nie, maar ja, neuroplastisiteit. En wat dit basies op neerkom is dat is dat hierdie dra, hierdie pathways, hierdie uh, verbindinge netwerke wat in die brein plaasvind. Nou hoe ons hoe jou brein werk, jou brein bestaan uit uit uit uit neurons, breinselle, ehm um, wat op 'n basis op 'n chemiese manier met mekaar verbind om om netwerke om bedrading, as ek dit nou baie eenvoudig kan stel, uh, te vorm. So wat jy lig aanskakel, dan gaan jy weet dit drukkie skakelaar, dan gaan hy lig aan so vorm daar seker draad raamwerke, netwerke, mm. verskriklik ingewikkeld, mm. biljoene breinselle betrokke um, in jou brein. En so daai outomatiese reaksie is is ek sien iets of iemand sê iets en onmiddellik daai outomatiese reaksie ten plaas. Maar nou kan ek dit herbedraad. Ons praat van rewiring. Ek hou van daai die bedrading want nou kan jy dink ook aan kortsluitings. Ja. Jy kan kyk ja, as jy ja. nie die regte verbindinge maak nie, wat die implikasies van dit kan wees ja. dit, want dit dit raak jou wêreld. Ja. Eh, 'n Groot deel van 'n mens se se reaksie, groot deel van jou dag gaan jy deur in outomatiese modus, in mode, uh, mm. mode. Ehm um, so is met ander woorde jy jy dink nie as jy kar bestuur Kom ons sê as jy die eerste keer kar bestuur, wat gebeur die eerste keer as jy kar bestuur? Ek my my tweede seun is ons tweede seun is 18 jaar oud. Hy leer nou uh weet hy het nou sy sy leerling lisensie. Mm. En as hy bestuur nou kyk ek vir hom hy moet mooi dink hy moet die hy moet die ehm uh, dit intrap en hy moet die dat intrap en hy weet ja. hy is heeltyd besig om te fokus op wat hy doen. Maar as jy 20 jaar bestuur of 5 jaar bestuur uh vir 'n paar maande bestuur, ehm um, dan dink jy nie meer aan daai ja. nie. Jy's heeltemal outomaties. Maar nou maar nou hoe gaan jy so so sê jy nou eintlik gerad moet of 'n keuse maak ja. of of homself herbedraad. Ja, hy moet homself herbedraad en, en is 'n bietjie dis 'n langer gesprek Nou in, in, in, in detail jy kan ja, ek kan gerus op ons op ons blogsite ons sal seker later inligting gee gaan kyk ek eh, artikel daaroor geskryf rukkie terug geskryf oor oor die hele proses van om gewoontes te verander. Mm. Ehm mm. um, en daar's 'n daar's 'n proses daar's 'n daar's Amerikaanse by Stanford Universiteit in in Amerika is daar 'n ehm um, <laughs> navorsingsgroep onder leiding van eh, van uh, eh, BJ Fogg en hulle het ongelooflik interessante goed gedoen en navorsing gedoen en resultate gekry oor gedragsverandering. En dit gaan daaroor om klein die, die basis daarvan is om te verstaan wat ek wil verander. Die eerste plek om nie te fokus op wat ek verkeerd doen nie. So as ek fokus op wat ek verkeerd doen, dan ondersteun ek. As jy nou dink aan <laughs> een van daas het 'n nuwe jaar. Nuwe jaar se voorneme, hoekom werk dit nie? Die ou dink heeltyd aan wat wil ek wat wil ek verander? Hierdie ek wil hier ek doen nou hierdie ding en ek wil nou ek wil nou gesonder leef. Nou dink hy heeltyd aan die koek wat hy nou nie meer wil eet nie. Maar maar dit hou vir so 'n paar dae, paar weke, dalk 'n week of wat en dan's dit weg. So so nommer 1 is om nie te fokus op jou gedrag of verander, om nie te fokus op wat jy verkeerd doen nie, maar om te fokus op die nuwe gedrag, op 'n nuwe ding wat ek wil doen. Goed. En daai ding dan doelbewus te natia doelbewus te doen tot dit 'n outomatiese gedrag word. So as jy dit doelbewus doen en, hmm. en om klein te begin, en die herhaling, dis aan die herhaling en in die begin vat dit baie energie en dis die, dis hoekom mense baie keer weet uitval want want dit vat soveel moeite om net nou elke dag gym toe te gaan of dit vat soveel moeite om nou jy weet nie om te sê vir om nie die koek te eet nie. Ja. So so so en dan as ons nou swak is nou nou, nou terug by die prefrontale korteks um, wat my bewuslike denke hanteer. Een van die goed wat ek so genoem het wat die prefrontale korteks hanteer is om impulse te beheer. So so so nou is daar 'n impuls hier kom iemand en bied my 'n stukkie koek aan en daai sjokoladekoek lyk hom so lekker. En en om nee te sê daarvoor. Nou nou is interessant dat dat, dat navorsing ook wys dat mense vermoë om om versoeking te weerstaan ehm um, daar seker omstandighede as waar dit ernstige duik vat. Ehm um, so as ek 'n paar keer 'n versoeking weerstaan. Elke keer wat ek 'n versoeking weerstaan, moet ek sê, elke keer wat ek 'n versoeking weerstaan, verlaag dit my vermoë om die versoeking te weerstaan. So as jy 'n paar keer by my kom en raai stukkie koek, dan is 'n goeie kans hier by die derde, vierde keer gaan ek ja sê vir daai stukkie koek. Hoe kom gebeur dit? Dis 'n dis 'n dis 'n dis 'n absolute <laughs> neurologiese proses weer eens by my by my Onthou nou die prefrontale korteks gebruik geweldig baie energie. Mm. So elke keer wat so ek, ek moet daai impuls tree is dan moet ek mm. sê nee, nou vat dit energie. Ehm um, as ek moeg is, as ek onder stres is, ehm um, al daai omstandighede on al daai omstandighede ehm um, verlaag dit mm. my my vermoë in die ja. in die bewuslike. Goed, ek wil hê ons moet vir 'n oomblik, net vir 'n sekond nog 'n bietjie langer stil staan by hierdie veranderende gedragspatrone. Mm. Veral vir mense wat aan die einde van 'n jaar kom na 'n nuwe jaar te ja. beweeg en werklik eh, anders wil optree, ja. anders wil dink, anders wil doen. Ja. Jy het nou gesê fokus op die nuwe gedrag. Ja. Uh jy moet bewus wees van hierdie impulse en dat daar herhaling moet wees ja. sodat die brein kan 'n nuwe gedrag en patrone en verbinding, koneksie, ja. bedrading as dit jy dit sou wil noem, yes. moet maak. Wat wat anders kan jy doen en waarvan moet jy bewus wees? Ja, dit is ja, wel eh, dis dis goed aan die begin as jy as jy as jy enige gedrag of verander, al van die saak is dit belangrik om om bewus te wees van die verkeerde gedrag. So so as ek nou weer in 'n so 'n bietjie kyk na wat na neer leierskap en en mm. leierskap perspektief. As 'n leier verstaan dat die ou, jy weet, waarom wil ek verander? Waarom wil ek anders reageer? Waarom wil ek anders lei? Ehm um, en hierdie vinnig veranderende omgewing wat ons ons vandag vind, kan ons nie meer op die ou ek weet nie wat command and control, daai ou ek is die baas. Jy sal sê wat ek, jy sal doen wat ek wat ek, wat ek sê en dis mm. dis dis want ons het mense nodig wat gister gewerk het, werk nie meer vandag nie. Jy gaan definitief nie môre meer werk nie. So ons het nodig dat mense inkoop. Ons het meer nodig dat mense engage is. Ons ons ons die mense wat ons lei, mm. hulle die beste gee wat hulle kan. En hulle gaan nie hulle beste gee as ek hulle heeltyd hulle veg of vlug ja. aktiveer nie. So ja. ek wil hulle ek wil hulle positief aktiveer. Ek wil hê daai daai prefrontale korteks moet positief geaktiveer word sodat hy die beste planne kan maak en dat hy die beste kan kommunikeer wat en dat hy die beste probleemoplossing kan weet probleme ja. kan oplos. So so so hoe om dit te verander? Ek moet bewus wees wat ek verkeerd doen en dan besluit dan begin ek nou, nou is daar 'n model is daar 'n model wat wat hedendaags toegepas word eh, wat wat ons luisteraars maklik genoeg as hulle nou nie almal bestuurders is nie wat hulle maklik genoeg in hulle eie lewens kan toepas wat hulle sê goed hier volgens gaan ek my besluitneming bestuur of die keuses wat ons maak gaan ek bestuur is, is daar iets wat jy vir hulle kan sê gebruik hierdie as 'n model ja. dit werk in besigheid dit werk in jou privaat lewe ja. kyk daar's nie 'n kits oplossing vir vir alles nie maar maar net iets wat hulle as 'n riglyn kan gebruik ja ek vind ek vind 'n baie praktiese model wat wat wat baie goed werk is 'n is 'n model wat deur David Rock ehm um, saamgestel is nou, en hy het basies gekyk na 'n klomp navorsing in in neurowetenskap en spesifiek die toepassing van neurowetenskap in in in 'n leierskap en in 'n sosiale konteks. En wat hulle agter agterkom het, ek sal onthou in die begin het ek gesê dat die brein is 'n sosiale orgaan. Wat hulle agtergekom het is dat die mens ehm um, se brein het basies 5 vyf behoeftes of vyf terreine waarop waarop hy behoef, sosiale behoeftes het. Mm. En en in in elkeen van hierdie vyf behoeftes, hy het hy het saamgestel uh uh saamgevat in die in die SCARF model, S C A R F, mm. SCARF model. Ehm um, en en elkeen van hierdie vyf vyf uh eh, behoeftes wat ons het, kan of positief of negatief geaktiveer word. So so net om dit so 'n bietjie prakties te maak, as ons net bewus is daarvan. Dit dit dit is 'n dis 'n bietjie van 'n reis. Dis nie dis nie 'n soos jy sê dis iets wat oor 'n nag gebeur nie. Mm. Maar net om bewus te wees daarvan help al klaar. Ek vind dat as ons as ons die aard van die saak as ons kliënte so 'n bietjie verder pad stap dan ehm um, dan dan dan coach ons hulle so 'n bietjie om deur daai proses te gaan en en vat hulle deur die verandering mm. proses, mm. besluit wat wil hulle verander en hoe wil hulle verander en so voort. Maar die skaafmodel gee vir ons 'n basis om te verstaan wat gebeur in my brein as enige van hierdie 5 Eh, behoeftes, sosiale behoeftes ge, ge, ge, negatief geaktiveer ge, ge, ge, ge word of hoe kan ek dit positief aktiveer aan ander mense? Aan die mense wat ek lei. Nou, dis so vinnig die, die skaafmodel. Die S van die skaafmodel staan vir status. Mm. Ehm um, en status Dit is dit kom basies op neer dat dat ons almal het 'n behoefte aan aan wel aan status om om te weet waar ons is in die in die pikorde iewers op die ranglys, waar pas ek jou. in op die op die ja. pikorde en, en en ek voel lekker as ek nie as ek nie heel onder is nie. So ek voel lekker as jy vir my sê, ehm um, jy's belangrik of jy's uh, jy weet weet wat jy nou gedoen het, help ons baie. So onmiddellik lig jy my staat, voel ek voel ek dit goed. Ja. Ehm um, en en dit aktiveer dit positief. Aan die ander kant, as ek dit negatief aktiveer, kan dit kan iets simpels wees. Om vir iemand te sê, man, jy, jy weet niks. niks ja. Jy's niks werd. Mhm. Ehm mm um, boem, onmiddellik val die ou, jy weet, in sy eie in sy eie brein. En nou onthou nou, dis 'n geautomatiseerde proses. So dis nie wat hy logies dink of weet hy logies, ja, ah, dit, dis nie regtig ja. so nie. In sy brein aktiveer jy daai proses. Die brein is ontsettend sensitief vir hierdie vir hierdie tipe eh, inputs. Dit vir hierdie tipe ehm uh, aktivering. Ehm um, so status is die eerste een. Die tweede een is is certainty. Dis nou die C van van van van die skaaf, sekerheid. En waarop dit neerkom is dat die brein wil weet min of meer wat gaan volgende gebeur. Ons breine, wat ons breine basies doen is is soos wat jy die hele dag waar jy rond beweeg, ehm um, skandeer jou brein die omgewing vir patrone. En waarvan jou brein hou is bekende patrone. So as dinge voorspelbaar bekend is, dan is jou brein in 'n lekker rustige om toestand. Dis <laughs> yes, 'n lekker rustige vibe. En die oomblik wat daai patroon versteur word, en, en die oomblik wat enigiets gebeur wat daai patroon laat anders lyk, like, onmiddellik aktiveer dit die brein. Nou moet ek dink, wat gebeur? Nou nou word die eerste die, die limbiese stelsel sit my sit my op op op op 'n eh, op 'n high alert, jy weet, alarm gaan af en dan moet ek kyk wat wat wat wat gaan aan. Nou kan jy dink as jy heeltyd verandering, dis ook een van die redes hoekom mense ehm um, so so negatief is baie keer oor verandering. Dis 'n dis 'n neurologiese weerstand wat ons het teen teen verandering. Want dis heeltyd nuwe patrone, nuwe omgewing, nuwe mense, nuwe uitdagings by die werk. En dit maak jou moeg. Ja, jy skop vas. Jy is as jy as jy in die buiteland reis, ek het <laughs> op 'n stadium gewonder, ek het altyd vroeër jare gewonder, hoekom as jy in die buiteland reis, voel dit weet jy's 2 dae weg en dan voel dit weet weke weg. Bedink net nou daaraan, jy word die heeltyd 24 ure 'n dag gebombardeer met nuwe inputs, nuwe stimulus. Ja. En so jou brein is heeltyd in hierdie geaktiveerde toestand en ek moet heeltyd alles verwerk. Ek terwyl, hoor jou. Terwyl as op die huis sit dan dan dan's ek lekker rustig hier in die kantoor, alles is soos ek weet dit gaan wees. Want die, want dit ook te doen met die stimuli. Daar ja. is te veel en ja. jou brein sukkel om met alles alles is relevant en alles moet gekategoriseer word of geleaseer word ja. en en dan is dit bietjie moeilik. Ja. En so die oomblik ah. as as as iets daai daai daai behoefte aan sekerheid aktiveer. Nou so weer eens as ek as 'n leier dink aan myself, verstaan hoekom ek weerstand het teen sekere verandering, hoekom ek weerstand het as dinge nie gaan soos dit moet gaan nie. Ehm um, hierdie hierdie hierdie die behoefte aan sekerheid is 'n groot stres stimulant. Ehm um, want as ek as jy nou dink aan wat is stres? Stres is om 'n 'n doelwit te hê en iets blok dit en daai frustrasie om daarby uit te kom, dit veroorsaak stres. Ehm um, wat erg is daarvan of wat wat wat wat wat nogal ja, ehm um, is is is die feit dat hoe meer ek stres beleef, hoe meer sensitief raak hy amygdala, die limbiese amygdala in die limbiese stelsel. Meer sensitief raak hy en hoe meer etiketeer hy goed as as 'n gevaar. Dan oor iets wat nie regtig 'n gevaar. Kyk basies ons brein, ons brein is nog 5000 jaar gelede. Brein is nog baie 5000 of 6000 jaar gelede was. Baie moes in die bos loop en hier kom 'n leeu en hy moet weet hy moet reageer daarop en hy trigger uit daai daai veg of vlug uh reaksie. En en nou is ons in 'n in 'n 21ste moderne samelewing uh, ja, ja, en die brein ja. doen nog presies dieselfde. Ja, ja. En hier sit ons in 'n in 'n kantoor en ons ja. selfs in die baas kom in, hy vra my 'n vraag en daai skielik is ek besig om met 'n tier te veg in my my my <laughs> my brein, weet jy. Ja, ja. Ehm so so om dit te beheer uh wel dit, dit is 'n proses, maar dit is goed om te weet wat daar gebeur. En en die die A en die R en die F? Ja. Ehm um, die A van die skaaf model is vir ehm um, uh, uh, autonomie, ek sê die Afrikaanse woord autonomie. Ja. Ehm um, wat wat basies dit beteken is dat ons wil ons wil graag self kan besluit neem. Ons wil graag voel ons is in beheer. Ja. Ehm um, en weer eens, as jy nou in 'n werksituasie dink, om vir iemand 'n bietjie van die besluit laat neem, uh, kan hy reuse verskil maak in sy gedrag. Ek het ek het navorsing gesien waar hulle lotery kaartjies uitdeel. Twee groepe mense en hulle gee vir hulle almal lotery kaartjies. Vir die een groep is daar 'n nommer klaar op die lotery kaartjies, vir die ander groep is daar is daar net spasies. Dan sê hulle vir hulle, "Oké, okay, skryf julle julle eie nommers in hierdie op hierdie lotery kaartjies." Gaan die ouens hulle skryf hulle nommers. Volgende dag of wat kom hulle terug, kom die navorsers terug en sê, "Hoor, ons het 'n plan verander. Gee vir ons die lotery kaartjies terug. Ons sal dit by julle terugkoop." Dan nou koop hulle nou die lotery kaartjies wat hulle verniet uitgegee het, koop hulle die lotery kaartjies terug by die by die uh eh, die die die die die, die mense. En en wat hulle dan vind en hulle het dit nou so 'n 'n paar 'n paar keer herhaal in verskillende lande en waar ek herhaal. Wat hulle dan vind is die prys wat die ouens vra wat self hulle hulle nommers op opgeskryf het mhm. is is is hoër tot 'n faktor van 5. Met ander woorde, hulle moet gemiddeld 5 keer meer betaal vir die ouens om die kaartjies terug te koop van die ouens wat self hulle nommers opgeskryf het. Want jy sien, die persoon voel ek het belê in, dit is my belegging, is my tyd en energie en ek het gedink oor hierdie nommers. En en en, en dis nie net 'n dis nie ah. net eers daai rasionele, weet ek het ek ek het my tyd spandeer. Dis 'n dis 'n outomat ek het ek het ingekoop hierop. Ek het so as jy wil hê mense moet inkoop op jou idees, maak hulle deel daarvan. Maak hulle deel daarvan. Betrek hulle daarbey, maak laat hulle voel, lei hulle, fasiliteer hulle as hulle besluite geneem word, selfs al weet jy wat die oplossing is ek sê baie keer vir leiers weet al weet jy waant jy wil beweeg help die groep om self daai besluit te neem ons is deel van die proses en dan as mense kan inkoop op 'n gedagte eien hulle die gedagte hulle word hulle eie dis dis dis wat jy wil hê as dit as hy as hy as hy as dit sy eie is dan het hy toewyding aan dat 'n kommitment doen aan daai doen aan daai doen aan daai eh, wat ook al dit is ja. Nadia van Port Elizabeth sê ek het nou eers uitgevind van die geheim en is besig om dit toe te pas en ek sien die veranderinge. Baie dankie vir daardie SMS. Eh, Sy het dit gestuur na 3343. Um, ehm, ons gaan nou-nou na die breek terugkom na die R en die F en ek gaan ook vir jou die besonderhede gee van Mani se webwerf. Um en ek moet vir jou sommer nou al om verskoning vra dat die luisteraars dit hoor. Die werk wat jy doen is omvangryk en ek probeer nou in minder as 'n uur in klankgrepe by 'n paar dinge uitkom en dis nie regverdig nie want daar's konsepte wat 'n mens eers moet verstaan. Mm. Ek doen nou presies wat ek praat van kitsoplossings <laughs> dat dit vat tyd om van mhm. hierdie goed te begryp en te implementeer, maar dit kan gedoen word. Dit kan gedoen word as jy dit verstaan, die ja, model. Ja, absoluut. Absoluut. Kom ons gaan sommer onmiddellik na Jan toe. Môre Jan. Ehm um, hallo Lenet en jou gas. Ja, ek is van Pretoria en ek het 'n paleontologiese agtergrond. Ek wil graag 'n bydra maak hierop. Mm, mm. Ek stem heeltemal saam, absoluut saam met jou uh eh, gas se verduidelikings en alles dat ons eintlik in 'n moderne kunsmatige samelewing saamleef, maar ons maar ons gene is nog 50000 jaar oud. Mm. So ons reageer nog asof ons 'n leeu en 'n tier konfronteer mm. as ons met ons baas te doen het en dit bring geweldige stres en spanning en al daai dinge self. My groot vraag is eintlik as ons nou nie eers gewone skoolboeke by kinders kan uitkom nie, hoe gaan ons hierdie goeters vir die gewone man op straat vir kinders leer en vir die gewone mense op straat. Mm. Dit is amper 'n onbegonne taak hierdie. Mm. Uh so ek weet nie wat wat die modus operandi moet wees om dit te kry nie. Dan wil ek net finaal net 'n uh, dingetjie sê uh waar ek van hom verskil. Hy sê die prefrontale korteks uh, het ook 'n geheue en dit is nie heeltemal korrek nie want mm. gewone soogdiere wat 'n gewone ehm uh, uh, het ook 'n geheue maar hulle het nie 'n prefrontale korteks nie. So die geheue is op 'n ander plek gesetel. Maar ons gebruik die prefrontale korteks om met behulp van die geheue sekere beplanning te doen mm. en sekere kreatiwiteitsgedagtes uh toe te pas in ons daaglikse lewe. Kan ek net vir jou gou vra voor hy ja. um, ons ja. het nou tyd is amper been om ja. om in te haal. Nou nou nou sê hoe maak ons dit toeganklik en verteerbaar sodat die man op die straat kan verstaan hoekom hy reageer en dink en optree soos hy doen, gegee dat ons half vasgevang is in 'n hedendaagse era, maar ja. ons die oerinstinkte waarmee ja, ons moet Wel, eh, dit moet op skool begin word. Dit moet ingebring word by beroepsvoorligting hmm. en by biologie en al daai dinge. Die hmm. kinders moet geleer word hierdie goeters. Hoe kan ons van 'n leier hier was nou net so pas groot politieke verkiesings gewees. Ek dink jy daai mense die vaagste benul waaroor hierdie beginsels gaan nie dit moet en daar's net een van die maniere dit moet op skool al begin leer word mm. op verskillende vlakke dat dit deurwerk na die samelewing toe. Mm. OK Jan, dankie dus, vir die saampraat man. Dankie hoor. Lekker dag okay. verder. Totsiens. S eh, ek wil nou nie jy moet verder eh, reageer op wat Jan gesê het waar hy julle nou verskillie van ons tyd is te, te mm. beperk. Kortliks asseblief, soveel minute yes. het jy na R&F gou te verwys. Okay, Jan, net net net sê jy is heeltemal reg met ek het my dalk verkeerd uitgedruk, jy is heeltemal reg oor die prefrontale korteks. Um, om by die R&F uit te kom R staan vir relatedness en dis eintlik ook 'n baie belangrike faktor hierdie behoefte wat ons het om om om relatedness om deel van 'n groep te wees mm. om 'n groep nou ek ek nou jammer ons het nie ons het nie tyd om oor gesels nie want daar's bevoel 'n hele 'n um, stuk inligting navorsing wat wat wat gaan oor die oor die ehm um, neurowetenskap van rasisme hoe ons hoe ons verskillende groepe ander groepe enigiemand anders as ek is my brein gee hom 'n etiket baie klein as anders da, en ek daar is ek, nog volgende jaar hoor <laughs> ek ek is, is nog hier <laughs> dis reg maar maar so so daar's 'n hele as 'n hele dieper verstaan van sulke goed soos rasisme byvoorbeeld mm. um, wat wat wat net verduidelik waarom my my brein wil voel ek is deel van hierdie groep ek wil die hele tyd deel wees van die groep so die oomblik nou weer in terug in die werksituasie um, ek sê vir jou man ons is almal moeg vir jou wat voel jy hierdie groep sloot my uit onmiddellik veg of vlug geaktiveer onmiddellik my vermoë om kreatief te dink, my vermoë om planne te maak, my vermoë om te om te onthou. Mm. Al daai al daai eh, my vermoë om te kommunikeer, my vermoë om impulse te beheer. Al daai goed word word onmiddellik onderdruk. So ja. related is ek wil deel wees van die groep, ek wil voel die groep aanvaar my. En dan die laaste, die laaste die F van die van die skaafmodel is vir fairness, regverdigheid. En ons het almal 'n ons het almal 'n behoefte ehm um, daaraan. Ehm um, Lenet wat ek miskien ook kan noem is wat wat wat interessant is as hierdie goed geaktiveer word die pyn as ek nou wat aan relate eh, dink aan relatedness mm. dink aan die pyn van van om uit die groep uitgegooi te word wat wat baie interessant is is dat hulle uitgevind eh, het dat dieselfde deel van die brein wat geaktiveer word wanneer ek fisieke pyn beleef pyn en my mm. liggaam beleef. Dieselfde brein deel van die uh, brein word geaktiveer as ek emosionele pyn, as ek verwerp word. Daai selfde deel van die brein word geaktiveer. Weet jy, ek wens nou ons het nou vandag nog meer tyd gehad want daar's nou ander aspekte wat die luisteraars ook hier aanroer wat ons by moet uitkom. Maar vir die wat nou wel toegang het tot 'n rekenaar, waar kan hulle meer omtrent hierdie modelle leer wat hulle in hulle lewens kan toepas en wat hulle by die werk kan toepas vir 2013? Lenet, ek kan 'n bietjie loer op ons op ons op ons webblad is uh eh, was twee weergawe. Die een is www.stratleader. Is vir Strategic Leadership Institute. Mm. stratleader.net of hulle kan kyk na www.strategicleadershipinstitute.net. Um ehm, en daar's ook 'n skakel na ons blog toe en op die blog is daar 'n redelike paar artikels. Um ek gebruik ook Twitter as 'n uh, eh, nie vir mense te sê ek gaan na die mall toe nie, maar om uh, om <laughs> navels te doen om om <laughs> los liewer <laughs> om so 'n bietjie uh, by te bly met met goed so daar yeah. Ja. post ek ook heeltyd inligting yes, oor na in, na in artikels oor hierdie yeah. Ja. oor hierdie onderwerpe. Sy naam is Mani Bosman. Jy kan hom so soek. Mani Bosman, die die instituut waarvan hy die sigter en uitvoerende bestuurder is, is Strategic Leadership Institute. www.strategicleadershipinstitute.net of soek hom daar op jou soek enjin en jy sal hom kry. Jy gaan baie van hierdie artikels ehm um, gaan jy by aanklank vind, maar jy gaan beslis groei. Jy gaan beslis sien hoe jy vir jou eie lewe vir die toekoms 'n nuwe model kan skep. Baie dankie dat jy jouself blootgestel het aan hierdie kort tyd om so baie dinge met ons luisteraars te deel. Ek waardeer dit. Baie dankie Lenet, dit was vir my baie lekker om saam te kuier.